abaye mwaramutse mwebwe mwese muteze amatwi ibiganiro bya radio ntongere ndabahe nikaze muri makuru yo kuri uyu mutaga naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira igikorwa cyo gutanga udutabo tw'imiryango gakiko kigenda neza muri zone ya Buyenzi ni mu gisagara ca Bujumbura aho ku munsi batera umukono ku makaya amajana atatu nkuko bishikirizwa n'urongo yo zone gushika ku itariki ya mirongo itatu n'imwe niko z'uku kwezi nico kiringo cyahawe abanyagisagara cya bujumbura kugira babe baguze udutabo tw'imiryango n'urongoye igisagara cya bujumbura ubanza gukogwa ubushishozi bukwiye imbere yo gushira mu minwe y'abikorera utwabo amashirahamwe ya Jidezo na Onatel bivugwa n'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi Faustin Ndikumana anasaba ko kandi ko nubwo byoshika leta itokuramo akarenge ni nyuma yaho umukuru w'igihugu ashikirije ko ashobora gufatwa ingingo zo gushira ayo mashira hamwe mu minwe y'abikorera utwabo nkuko vyama buri wa gatatu turafitiye na bucana yandi imvuga iremesha iveterinje imbere je ngoma ndabashikiriza no makuru inosa bibona imana niwe rakatumajwe bashikira aya nayandi ni mukanya sangwa ikaze Isanganiro Isanganiro ya nongere ndabaha ikaze muri ano makuru nkuko nayemeje kubabwira mu ngingo nkuru nkuru zari ziyagize gushyira mu minwe ishyirahamwe rya leta mu minwe y'abigenga ngo ni ikibazo gikorwa habanje gukorwa ubushishozi bukwiye Faustin Ndikumana umuhinga mu bijanye n'ubutunzi akongeraga kukiranira hafi ibijanye n'intwari ibereye abona ko kugira ngo ayo mashyirahamwe nka regidezo na onatera ashyirwe mu minwe y'abikorera ibyabo hubanza hagakogwa ibiharuro byimbitse kugira ngo hamenyekane imvo zatumye adatera imbere uwo muhinga abona kandi ko nubwo byoshika ayo mashyirahamwe agahabwa abigenga leta itukuramo akarenge abishikirije nyuma y'aho umukuru w'igihugu ashikirije ko ashobora gufatwa ingingo yo gushyira mu minwe y'abikorera twabaye amashyirahamwe hari mu kiganiro yagiranye n'abanyagihugu mu mpera z'umwaka twarayiturangije tumutegabiri Murajya ajya amashyirahamwe murazi ko hariho ingingo zimwe zimwe umuyobozi arashobora gufata urwego ntara rutabyemeye cyangwa na minisiteri vyega itavyemeye ngo bije no muri leta no muri za conseil de ministre hari ikindi nuko tugomba tuvuga tuti leta irafise inzego zize kuza zirakurikirana ku mwaka ku mwaka ingene amashyirahamwe yatunganijwe yagira ahombe bikabonwa kare ingingo zikaza zirafatwa kare ari faranga ryayo ryose ni bugenzuzi bukuru bwa leta za cour de compte amaraporo ziba zarasohoye kuri ayo mashyirahamwe aba ari hehe kubera izo nzego zihembwa zigakoresha ukozi bwa leta mugabo ntitubona amaraporo yoza arasohoka yaza atwereka ati hajya burya rya faranga ririko ritunganywa nabi reka twamire ingingo zifatwa hakiri kare ibyo kugira privatization nabyo urumva amashirahamwe nka Zardejo na Onatel ni umuntu arabyitondera kuko nka Regide zo yonyene yewe cane cane ni ishirahamwe harimo n'intuze sociale yo gufasha kugira n'abanyagihugu bishobora kubaza ku muyaga nkuba usanga rero igiciro ingene gitegeza kungana byose nuheze umuntu akabiraba mugabo bavuze ati privatization tutabashora kuza n'imitahe n'abantu babishoya bifitemo ubuhinga ubwo nta bantu bashobora guca bikifamukiza bakavuga ngo turironka ishyirahamwe ishyirahamwe dushiramo ugasanga nabo nyene yabishoboye n'ivya privato byo kwitonderwa bakarako ababizi abantu babisemwe ubuzobere bukomeye gushyiramo nk'iryo yari akamaro kanini basaba yuko abashyiramo imitahe bandi boyishyiramo bakayishyiramo hama bagaprivatiza iyo gestion nyene ikoza koza n'insazo n'abayikorera utwabo kugira kumbure muri gestion rishobore gutunganywa neza habemwo akarusho mugabo ubundi ugiye kubiraba ingingo zonyine zotinda zigafatwa ubu ari amadeni leta yose yishura ikishyura ari izindi ngingo zofatwa mu bijyanye n'ingene investment zogenda zigafatwa hakiri kare ko n'ubundi ishyirahamwe mu kurishyira no gukora utwabo bose banza kuraba ingene gifasha kugira ngo abazo y'imitahe nabo nyene ntibaje guhomba nibaza rero ko hobiba nabijya byo kugura kumbure abandi bakazana imitahe muri icyo gisata bakagwiza abashobora gutanga uwo muyaga ngo bakagurisha mbwa n'ubundi naho bafata izo ngingo hogumamwo akarenge ka leta hoguma karaba yuko inyungu z'abanyagihugu zishobora kubandanya zikingirwa isanganiro tubandaniriza amakuru yacu muyavuga mu gisata c'imibano ibabaro ry'ikaburimbo rihuza amazone ya Kinama na Kamenge mu gisagara ca Bujumbura rirageramiriwe no gusenyuka mu gace karyo kegereye quartier Bururi kwibarabara nimero 10 bamwe mu begereye ako karere bavuga ko haguma haguka uko imvura iguye urongoye quartier Bururi wirisi ndimwo amenyesha ko iyo ngorana yizi kandi yamaze kwishikiriza abamukurira ni nkuru tubaza Vestine butoyi igice cy'iryo barabara kiriko kirononekara gitumbereye nko ku metero amajana abiri uvuye ku ibarabara rya bujumbura bubanza aho bita kuri mendevre uduga ku isoko ya kinama ni impande kandi y'ibarabara bita pave inimero cumi ryo muri quartier bururi ugira ushikira isengero rya pantekoti riri kuri iryo kaburimbi rya zone kinama mu gice cyaryo cegereye mu hafi nk'imetero yarimburutse isenyukira mu muserege ku buryo ahagenewe abagenda n'amaguru ati abantu babiri bohabisaniriza ku ruhande nabwo gwegereye amatongo y'abanyagihugu nk'imetero zibiri ziramaze gutwagwa kuri urwo ruhande hashinze uruzitiro rw'ibiti inyuma yago naho hakaba hapanze imifuko biboneka ko irimo imicafu bavuga ko ifashe urwo ruzitiro umwe mu banyagihugu begereye ako karere avuga ko hatanguye umugaga kuri iryo barabara hama hazahaguka buhoro buhoro mu gihe cy'imvura harabanje haba nk'umwagaga hanyuma amazi agerera agaca aguma turuna yinjira indani inyuma y'isima n'isi hanyuma rero arahava arabomora gushikaho rero rirya sima ritangiriye e, ibaraba umuvu tinda rikagwa mu muvu indani gushika ubu rero urabona ko hamaze kwimburuka cyane nuko bimeze amakenga ahari ngo ni uko ridakozwe hakiri kare rishobora gucika gutyo uruja n'uruza rukagorana nk'ibarabara rimaze gucika ibihoma ni byinshi ntaha n'ahantu iri barabara rirahita cyane rijya ku isoko mu kinama kandi isoko ya kinama nayo ni isoko itunze abantu benshi cyane hamwe rimaze gucika urabona yuko hoba uruhombo runini cyane kandi haraca n'imodokari nyinshi eka ngo n'amasengero ari muri ako karere byogorana kuyashikira abanyagihugu ntiboronka basubira kujya bagenda mu masoko kandi urabona ko hegereye n'ishengero n'abaza gusenga ntiboronka ahantu baca ibintu byinshi byohomba mu gihe begereye ibarabara rihuza amazone ya kinama na kamenge basaba kiji iryo barabara ryogarukirwa amazi atararenga inkombe urongo quartier ya bururi wirisi ndimwo avuga ko ahaba ibyo bashoboye babikoze nko gushyiraho uruzitiro n'ahata kinini bizokinga nacyo tubona ko tuzaba tunashika ko kuri objectif twifuza tutaronse abadukurira badutera intege badufate umugongo wirisi ndimwo akamenyesha ko yabishikirije abamukurira kugira ngo barabe uko botorera umuti iyo ngorane ndagushimira Vestine Butoyi tukivuga amakuru ajanye n'ikibano abanyagihugu ba muri zone ya Buyenzi ngaha mu gisagara cha Bujumbura bamenyesha ko igikorwa cyo gutanga udukayi tw'ingo dushasha kiriko kigenda neza bamwe mu baganire na bagenzi bacu bavuga ko abajeje intwaro boborohereza mu kubasinyira impitagoranye urongoye quartier ya Buyenzi ya kabiri agashikiriza ko ku munsi batera umukono ku makaye amajana 3 Sefu Madanganyo agatera kamo abatararondereza kaye kwihuta kuzirondera ikiringo gitegekanijwe n'amategeko kitararangira inkuru baza jean marie vianney ngendakumana badokatene bo babishize abo banyagihugu baba muri zone ya Buyenzi iri muri komine Mukazanga mu gisagara ca Bujumbura barashimishwa no kugene bariko bararoswa udukaye twingo bakacagushira ku ikashinga kuri komine nyine oya ne bakugorana kuri n'iza mbere turazifise ko mu nzu uno munyagihugu nawe avuga ko mu minsi heze bitaborohera kuronka utudukaye ngo kuko barindira igihe gitari gito kugira baturoswe mu minsi yahera niho byanka kamana mara chef de quartier gake agakaye hari igihe warindira n'igihe kinini ukakabura ariko ubu baca bakaguha urike gusa kuri banki urongoye quartier ya Buyenzi ya kabiri ashikiriza ko icyo gikorwa kiriko kiragenda neza biturutse ku manama atandukanye bagirishije yo guhimiriza abanyagihugu twaragira inama assemblée générale n'abantu bose muri quartier twarumvikanye yose n'abantu bose n'abanyumba kumi n'abakuru b'imiryango turumvikanye ko icyo gikorwa tugikora muri sineriji imwe n'abantu bose ijewe chef de quartier ngabanza ngagukazi ngatora amakaye amajyana atatu ngayatwara muri quartier n'aba banyumba kumi aba ni imiryango bagatuba eh, ibihumbi bitatu bitatu batatu b'amakaye cede kacenca natora muri banki sefu madanganyo agatera akamo abatararondera utwo dukaye kuturondera vuba ngo kuko abikiriye ngo kizorangira batadufise bazofatirwa ibihano tubateye akamo kubera baraduha ikiringo cy'ukwezi kumwe umuntu atataronga ikaye igipolisi kizogira akazi kabo ko kuza kurondera abantu badafite amakaye mugabo jakamu nabateye abantu bose mu buyenzi nyine bameze ni igorana mu bintu by'igihugu rema ry'abanyabwenge ndabashimye kandi ndababwiye bazi batoreye amakaye ku bwinshi uwarongoye karti ya kabiri ya zone buyenzi ashikiriza ko abo barongoye bariko baritabira ku bwinshi ico gikorwa cyo kurondera udukaye twingo dushasha akizera ko mu kiringo c'indwi zibiri bazoba bariko barasozera igikorwa cyo kudukwiragiza mubo barongoye tukivuga ibijyanye n'utwo dutabo tw'imiryango itariki ya mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi kwa mbere hakaba aricyo kiringo cyatanzwe n'uburongo igisagara cya bujumbura ku miryango yose yo mu gisagara cya bujumbura ibwirizwa kuba yaguze utwo dutabo komiseri do polisi jimmy hatunga imana mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu yibutsa kata atayandi mafaranga asabwa mu kuranga ku gatabo k'umuryango atari ibihumbi bitatu ni nkuru tubaza mihaye kanyange ayo mafaranga bariko baratangisha abenegihugu ubwo n'ubusuma muri icyo kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri wa gatatu yarongoye igisagara cya bujumbura amenyesha ko utwo dutabo tw'imiryango ari utw'umwaka ku mwaka ako gatabo gafise eh, gafise imvo zibiri imvo ya mbere nyamukuru ni umutekano imvo yindi ikurikira ni iyo gukura imicafu mu gisagara cya bujumbura buri zone yose irafise eh, icyo nakwita mu gifaransa kode zone yose uko ari cumi na zitatu imwe yose ifise kode yayo nta nimwe isangiye kode n'iyindi rero imvo nyamukuru z'ubwo butabo bw'amamenaje twise kaye de menage ni izo eh, kandi rero bikaba bifise ikiringo cy'umwaka umwe komisiyo de polisi jimmy hatungimana avuga kandi ko urugo rwose rwo mu gisagara cya bujumbura rubwirizwa kuba rwakaguze hatarenze itariki mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi kwa mbere ku byerekeye ikiringo murazi ko ibintu biragorana reka dufate ikiringo cy'ukwezi kumwe mugabo n'iyi minsi turimo irimo ni ukuvuga yuko itariki mirongo itatu n'imwe amakayi de menage yose azoba yaramaze gutangwa inyuma y’icyo sango ngo niho igipolisi mu gikorwa caco cugusaka coheza kigasaba utwo dutabo tw'imiryango nayo basaba ayandi mafaranga iruhande yayasanzwe agurwa ako gatabo ari ibihumbi bitatu bagasaba n'ibindi kugira ngo ako gakaye gatangwe ati ubusuma ayo mafaranga bariko baratangisha abenegihugu ubwo n'ubusuma ubwo n'ubusuma kuko buri zone buri quartier umutekano uratunganijwe iyo habaye akagoranye baraza akajyo basaba ababatabara abatabara si iryo firimbi ifirimbi urashaka no gukoma induru urariha amahera yo gukoma induru urashaka gukoma induru mu kirundi hanyuma bakagira ati ujya gukoma induru mu kirundi yatewe ariko rero ayo majana atanu ni ubusuma kandi kuva ino saha ntituzosubire kumva umuntu ariko ararihisha ayandi mahera arenze kuri ayo ibihumbi bitatu muri ico kiganiro kandi Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura ashikiriza ko hari amashira hamwe akura imicafu mu ngo abikora nabi arico gituma ngo ico gikorwa kigiye gusubirwamwo ikindi kandi nuko yatanze ikiringo c'ukwezi kumwe kugira ngo abantu bubatse hejuru y'imifurege itwara amazi bagaheza bagasukamwe iyara inzara bobisambura isanganiro inama isumba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'icyenda muri televiziyo hadisanganiro tubandaniza amakuru yacu muyavugwa mu ntara ya ngozi aho ibice birenga mirongo irindwi ku ijana by'ingo zahawe impene n'umugambi deperi muri komine mwumba kuva muri bibiri na cumi na gatanu zemeza ko ubutunzi bwisununuye biboneka tanazi n'ibizi akurikirana ibyo bitungwa muri iyo komine arabyemeza akavuga ko muri bo harimo abasigaye ari abatunzi bahora ribanaho nikora abo banyamwumba baremeza ko igitungwa gifise akamaro kanini mu rugo igihe citaweho nticihutirwe kugurishwa ninkuru nkuru baza muzagara bumwe mu burorero butangwa muri izo ngo zisununuye ni umupfasoni sinzi inka yo mu mpene yaronse ubu amaze kuguramwo inka amatongo atatu ingurube zibiri n'ibindi ubundi ni Nkunzimana Christian yaba mu nzu ya mitego none ubu aba mu y'amabati hamwe na Auguste Karimanzira yemeza ko umwana wiwe ahereje kaminuza igisata c'uburimyi agronome mu gifaransa kubera izo mpene zamufashije kuriha amafaranga y'ishuri Tanazi Nibizi ajejwe guhimiriza ashikiriza aborozi muri iyo komine ku bw'umugambi depere wabahaye izo mpene avuga ko ku ngo amajana atatu na mirongo indwi na rumwe bazironse ibice birenga mirongo indwi kw'ijana ubutunzi bwisununuye bimwe biboneka akemeza ko kubera umwavu basanze urugo wimbura ibiro amajana abiri vy'ibiharage wahora rutarenza cumi na bitanu we n'abo banyagihugu byakunze bahamagarira abandi kwitaho ibitungwa bareke kwihutira kubirema isoko bitaragwira mu rugo kuva muri bibiri na cumi na gatanu gushika mwaka wa 2019 uwo mugambi DPR watanze muri iyo komine ya Mwumba impene igihumbi n'amajana abiri na mirongo itatu na zibiri ku rugero rwa zine zine ku rugo ubu bakaba bageze ku mpene ibihumbi bibiri n'amajana ane na mirongo ibiri ingozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro ndagushimire polinari muzagara tubandaniza amakuru yacu muyavuga mu gisata c'amagara y'abantu abantu bagera kuri mirongo ine bashasha nibo bamenyekanye ko banduye umugera wa covid cumi n'icenda mu minsi ibiri iheze mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuri uyu wa gatatu muganga tade ndikumana avuga ko cumi muri bo ari abari bagiye gusaba urupapuro rwerekana ko batanduye umugera wa covid cumi n'icenda agahamagarira abanyagihugu kubahiriza ingingo zafashwe mu kwikingira icyo kiza ahanamenyesha ko abo banduye bari ko baravugwa tumutegabiri abakozi bo mu bushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida bari ku gikorwa cya misi yose cyo gupima no gutunganiriza ingenzi sohoka mu gihugu cyacu zijya mu mahanga kubaronsa urwandiko rwemeza ko atamugera wa coronavirus bafise niho uwo mugwi w'abaganga wabona ko ubaje kwipimisha harimo abarwaye umugera wa coronavirus bashika cumi guhera uwo munsi nyene umugwi wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida ujejwe rwa kurwanya indwara z'ibiza n'ibyaduka uburyo bwihuta waciye ujya ku kivi kugira ngo urondere abo bose buba bagiye hamwe cyangwa baregeranye n'abo cumi bari bahejejwe gutorwa umugera wa coronavirus muri icyo gikorwa abantu bangana amajana abiri na mirongo umunani na bane nibo byabonetse ko bagiye hafi cyangwa bagiye hamwe n'abo cumi twari twabonye ko umugera wa coronavirus icyerekezo cya kane nzero bibiri na mirongo ibiri na rimwe muri abo rero amajana abiri na mirongo inani na bane basanze harimo abanduye umugera wa korona virusi bashika mirongo itatu byumvikana ko abanduye muri iyi minsi ibiri iheze bashika kuri mirongo ine kandi hari haheze amezi arenga abiri atamuntu yanduye hagati mu gihugu twabamenyesha kandi ko abo bantu bose eh, baba mu gisagara cya bujumbura no mu micungararo yacu uvuga undemeshe abantu ngo bafatira ku byo bumvise canke bumva byabaye muri kahise kugira bashobore kwicamo imigwi Silver na Karutimana umushakashatsi mu bijyanye no kubaka amahoro mu bihugu byaciyemo intambara asigura ko abantu bumvirizwa na benshi leader d'opinion abo bita mu rurimi rw'igifaransa bakoresha amajambo asosa kugira baronke ababakurikira uwo mushakashatsi abona ko uruhara runini rufise abantu badafise aho bahengamiye kuza barasokamwo mabisi mu gusambura inyigisho zicanishamwo ni nkuru ya Honela Muco ibyabaye muri kahise byatumye abantu bacanamwo ngo nibyo bituma hanini ba bantu baheza bakicamwo imigwi bafatiye kuri byinshi nk'ubwoko idini n'ibindi Sylvia Nakarutimana umushakashatsi mu bijyanye no kubaka amahoro mu bihugu byaciyemo intambara ashikiriza ko iyo abantu bamaze kuja mu migwi bakora ibishoboka kugira bagwanirire inyungu zabo maze uwo mugwi ntusambuke ibituma abantu bicamo imigwi burya ni ibintu byinshi mugabo ahanini bifatira ku byabaye eh, ugasanga iyo umuntu rero afise akari ku mutima mu bintu bimwe bimwe byagiye biraca aho yabaye mu gihugu arimwo ugasanga byatumye nk'abantu bacanamwo umugwi rero abantu bawujamo kubera ko yiyumva yuko agiye muri uwo mugwi ariho umutekano wiwe uba abumvirizwa n'abantu benshi leader d'opinion muri mu bw'ifaransa ngo nabo bashikiriza amajambo aryohera abo basangiye umugwi kugira ngo bemegwe kandi n'umugwi ushigikigwe be n'abo bantu rero bavuga amajambo asosa bazi neza yuko asosera abayumviriza hanyuma rimwe rimwe niyo bayavuze usanga hari n'ababandikira nk'utu nk'utujambo tumwe tumwe biciye nko matelefone bavuga bati uri umugabo sha eh, bijye wavyubaha urabivuga abandi barabitinya ahubwo wowe uri intware rimwe mugasanga ariko ashikiza n'amajambo atyoza uwundi mugwi eh, kandi bene nayo majambo ari mu byo no kwita ko vyunga ubumwe cyane muri abo bantu basangiye ibyo byiyumviro, icyo ni ukwita mu gifaransa konsolidasiyo do l'equipe ou du groupe d'appartenance atari uko bibutse ibibi nabo bakora mbwa bakibutsa ibibi abandi bakora kugira ngo babandanye babanka ibyo nabyo bikerekana yuko mu kuvuga ayo majambo aba ashaka ko uwo mugwi uguma wibuka na cyane cyane ibyatumye bahura bakajya muri uwo mugo kugira imvugo nk'izo zisambuke ngo ni buhoro buhoro uruhara runini ngo rukaba rufise abantu badafise aho bahengamiye baza barakebura uko hashikirijwe imvugo zisambura burya umugwi wose hama hariho abo twita remodere abantu usanga bavuga bati ndabizi ndabyumva mugabo ibyo si byo muteza gufatira ko kugira ngo ubuzima bwanjye bubandanye abo bantu ugasanga bafise ibyiyumviro bisa n'ibitandukanye gatoyi n'abo bantu bayifatira kumengana ibyo bibagize mu buzima bihinduka gute iyo abantu batanguye kuvuga nk'amajambo amwe amwe atandukanye abandi abo bantu baraza ijambo bati nawe ibyo bintu biradutandukanya kandi ibyo byarataye igihe ntitwobigaruka ko ntitwokwama muri za njyana abo bantu rero iyo babaye benshi batuma na ba bandi bari basanzwe bafise agatimatare bahinduka eh, kuko si ibintu bihinduka ku munsi umwe n'ibintu bigenda buke buke mugabo uko bigenda buke buke niko abaharanira amahoro iyo bamaze kugwira amahoro ate bagasasagara abahinga batandukanye mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba bemeza ko igihe atagikozwe imvugo zicanishamwo zishikana ku mabi y'ikivunga